orain ikusten dugu, eh, plan hori uh, marxatu du, zeren eta egazti gripa ez daukan. Baina, uh, hara, orain uh, etxaldeak denak uh, bete dira, hain, gira hainitz ate direra etxaldetan, eh, uh, hara, nun uh, baziren uh, etxalde bat, ba, bat, eh, amak mila uh, ate tropa batean, ezagir dute ameka mila edo ama bi mila ate, uh, eh, zendako bazen eta um, ehm, niguntan ez dute atrik ukait, ukana eta eta orain bombe hala, gertatu, gertatu da hola be virusa hor hor da hor da orain eh, horten gira e, ebe e, urte guztian hor dela beraz ebe eritasuna berriz sortu da